Allahu subhanahu wa ta'ala na početku i na kraju ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja, osim onog znanja kojeg nam Allah subhanahu wa ta'ala podari svoje dobrote, blagodati i milosti, pa ga molimo subhanahu wa ta'ala da nam tu svoju dobrotu, blagodat, milost prema nama poveća, da nam podari korisno znanje, znanje od kojeg ćemo se okoristiti, svoj život popraviti, svoj život uljepšati, njime uz Allahu dozvolu postići njegovo zadovoljstvo, njegovu ljubav, doista je Allah subhanahu wa ta'ala sveznajući, svemogući i mudri. Draga i poštovana braćo muslimani, sestre muslimanke, dragi poštovani gledalci, dobrodošli u naš novi serijal pod nazivom upoznaj svoga gospodara. Upoznaj svoga gospodara. Allaha subhanahu wa ta'ala odmah na početku molim da u ovim našim riječima da bereketa. Da nas okoristi ovim riječima. Da što je god moguće više upoznamo svoga gospodara. Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer čovjekovo pridržavanje za vjeru u dobroj, dobroj mjeri ponajviše ovisi od poznavanja svoga Gospodara naićemo na brojne šerijetske tekstove u Kur'an i Kerimu, isto tako u hadisima Allahovog poslanika alihi salatu wasalam u kojima se spominje šerijetsko znanje. U kojima se spominje šerijetsko znanje, znanje o vjeri i također vrijednosti odlike, blagodati, koristi koje uživa onaj koji nosi sa sobom šerijetsko znanje, znanje o vjeri. Tako Allah subhanahu wa ta'ala u suri Zumer kaže قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ Reci, zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Zar mogu biti isti oni koji znaju i oni koji ne znaju, doista samo razumom obdareni pouku primaju. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Mujadale, 11. ajetu, يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُلِ الْمَدَرَجَاتِ Allah subhanahu wa ta'ala na visoke stepene će uzdignuti one od vas koji vjeruju, a zatim od onih koji vjeruju na posebne stepene one koji imaju znanje. Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Taha, ajet u kojem Allah subhanahu wa ta'ala naređuje svome poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam da traži od njega povećanje određene blagodati. I to je jedini kuranski ajet u kojem se navodi da je Allah subhanahu wa ta'ala tražio, naređivao svome poslaniku Muhammedu alaihi salatu sallam da traži od njega da mu poveća dotičnu blagodat. Ta blagodat jeste znanje. وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا 114. majtu sura Taha. Wa qur rabbi zidni ilma. I reci, gospodaru, povećaj mi znanje. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Fatir, govoreći o blagodatima znanja. Inna ma jahša Allahe min ibadihi al ulema. Doista istinskim strahom od Allaha subhanahu wa ta'ala strahuju samo učeni. Samo oni koji imaju znanje, istinski se i boje Allaha subhanahu wa ta'ala. I brojni drugi kuranski ajeti koji govore o znanju i vrijednostima, odlikama, blagodatima onih koji nose to znanje. I ovim e, šarijetskim tekstovima Kur'ana i svakako jeli, u brojnim drugim hadisima Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, kada se spominje znanje, misli se na znanje iz vjere, znanje o vjeri islamu. Dakle, spomenute blagodati koristi čekaju one koji nose šerijetsko znanje, znanje iz vjere. Svakako da će oni koji se upuste u traženje znanja iz drugih nauka, ovo svjetsko, dunjaličko ili znanje, koje nije toliko vezano za ahiret, ako Bog da će kod Allaha subhanahu wa ta'ala nagradu za to, općenitu nagradu, čine dobro dijelo, u hizmetu su svome društvu, svojoj zajednici, nastoje da dadnu doprinos, popravku stanja u kojem se nalaze i slično. Međutim, spomenute blagodati odnose se samo na one koji imaju znanje iz vjere. A, draga moja braćo, cijenine sestre, najveće, najbolje, najbitnije šarijasko znanje jeste znanje o Allahu. Najbitnije za nas znanje i najpreče i najbolje jeste znanje koje govori o Allahovim imenima i njegovim uzvišenim svojstvima. Znanje koje govori o Allahovim lijepim imenima kojih je dostajan jedino on i uzvišenim svojstvima koja pripadaju samo njemu. Njemu niko nije sličan, niti mu je iko ravan, lejseke misli hišej, ništa mu nije slično. Samo njemu pripadaju lijepa imena i samo njemu pripadaju uzvišena svojstva. Ovo znanje je najbolje znanje i najpreče u isto vrijeme znanje za nas. Ono što ukazuje na vrijednost ovog znanja, naprotiv, što dokazuje da je ovo znanje najbolje znanje, jesu sljedeće činjenice složit ćemo se svi, da se vrijednost znanja vrednuje i ocjenjuje shodno onome o čemu govori to znanje. Znanje je vrijedno i njegova vrijednost ovisi o onome o čemu to znanje govori. A ovo znanje, znanje o Allahim lijepim imenima i uzvišenim svojstvima govori o kome? Govori o Allahu subhanahu wa ta'ala koji je vjednicima najpreći, najbitniji najvrijedniji. Vjernici trebaju sve da žrtvuju za njega. Tako isto mi najviše svog vremena kojeg imamo, slobodnog vremena, trebamo žrtvovati da spoznamo svoga gospodara što je god moguće bolje. To ćemo uz Allahovu dozvolu proučavajući njegova lijepa imena i uzvišena svojstva. Slušajući o Allahu subhanahu wa ta'ala, njegovim lijepim imenima i uzvišenim svojstvima. Zatim, poznavanje Allahovih imena – i njegovih uzvišenih svojstava jedan je od temelja našeg vjerovanja. Jedan je od temelja našeg vjerovanja. Čovjek, da bi bio vjernik, mora da kod sebe ima šest temelja. Vjerovanje u Allaha, vjerovanje u njegove meleke, vjerovanje u njegove poslanike, vjerovanje u njegove knjige, vjerovanje u posljedni dan i vjerovanje u odredbu dobra i zla. Vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala podrazumijeva, traži od nas, Da bi čovjek tvrdio da vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala, mora da vjeruje u njegovo postojanje, mora da vjeruje u njegovo gospodarstvo, odnosno da je on taj koji stvara sve stvoreno, održava svim stvorenim, uređuje, sve stvoreno uređuje i sve stvoreno obskrbljava. Zatim, nakon što vjerujemo da je da Allah subhanahu wa ta'ala postoji, da je on stvoritelj, gospodar, onaj koji usmrćuje, onaj koji oživlje, onaj koji obskrblje, trebamo vjerovati da je on jedan jedini dostojan da mu se čini ibadet. Svaki vid ibadeta, sve ono što Allah voli, čime je zadovoljan, treba da se čini samo njemu. I četvrto, da vjerujemo da Allahu subhanahu wa ta'ala pripadaju najljepša imena i uzvišena svojstva. Dakle, vjerovati u Allaha subhanahu wa ta'ala lijepa imena, i uzvišena svojstva jedan je od temelja našeg vjerovanja. Jedan je od temelja vjerovanja u Allaha subhanahu wa ta'ala. Zbog toga neophodno je da se podučavamo Allahim subhanahu wa ta'ala imenima, njegovim svojstvima, da upoznajemo Allaha subhanahu wa ta'ala kroz njegova imena i njegova, njegova svojstva. Kaže veliki islamski autori, autoritet Ibn Qaim, rahimehullahu ta'ala, nastojanje u poznaj i razumijevanju, shvatanju ajeta koji govore o Allahovim svojstvima, Allahovim imenima, mora biti najveće jer time se u potpunosti sprovode šehadeti, svjedočenja da nema drugog istinskog Boga, dostojnog obožavanja i da je Muhammed Allahov robi Allahov poslanik. Kaže, potvrđivanje tih uzvišenih svojstava Allahu je od obaveznosti obožavanja Allaha jednog jedinog. Dakle, da potvrdimo da Allahu subhanahu wa ta'ala pripadaju lijepa imena i uzvišena svojstva, to je nam je obaveza. Kako ćemo potvrditi, kako ćemo ispuniti ovu obavezu, ukoliko ne poznajemo Allahova subhanahu wa ta'ala imena i njegova uzvišena svojstva. Zato je neobhodno da se podučavamo njima. Zatim, Allah subhanahu wa ta'ala, treća činjenica koja ukazuje da je ovo znanje, znanje o Allahu imenima i uzvišenim svojstvama najbitnije znanje, najpreče znanje i najbolje znanje. Jeste i sljedeće. Dakle, na to ukazuje i ova činjenica, a to je da nas je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio radi obožavanja samo njega jednog jedinog. Allah nas je stvorio zbog toga. Naš cilj dolaska na ovaj svijet, boravka na ovom svijetu, na dunjalku, jeste da obožavamo samo njega, Allaha subhanahu wa ta'ala. Kao što je rekao Allah subhanahu wa ta'ala prejasno, u 56. majetu sure Az-Zariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَبُدُونَ I nisam stvorio ni jednog džina, ni jednog čovjeka osim da me obožavaju. Dakle, nas ljude, Allah subhanahu wa ta'ala, stvorio je samo da ga obožavamo. Zbog toga nas je stvorio. Kako da ispunimo ovaj svoj cilj na Dunjaluku. kako da ispunimo cilj zbog kojeg smo stvoreni, kako da obožavamo Allaha subhanahu wa ta'ala ako ga ne poznajemo. Zar može čovjek da vjeruje u nešto i da se zalaže za to isto <clears throat> ako ga i ne poznaje, ne može za sigurno. Zato da bismo obožavali Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog moramo ga, moramo ga upoznati. Zato je <clears throat> poznavanje Allaha subhanahu wa ta'ala imena i njegovih svojstava osnova činjenja ibadeta, osnova obožavanja Allaha subhanahu wa ta'ala jednog, jednog i jedinog. Kaže islamski učenjak Ebul Qasim Etteimi ala Asbahani rahimahullahu ta'ala, pojašnjavajući važnost poznavanja Allaha subhanahu wa ta'ala lijepih imena i uzvišenih svojstava, kaže pojedini islamski učenjaci navode, spominju da je prva obaveza koju je Allah subhanahu wa ta'ala propisao svojim stvorenjima upravo njegova spoznaja, upoznavanje Allaha subhanahu wa ta'ala, jer kada ga ljudi upoznaju i obožavaće ga. Kada ljudi upoznaju Allaha subhanahu wa ta'ala, a niko nije upoznao Allaha subhanahu wa ta'ala kroz njegova imena, njegova svojstva, blagodati koje nam je podario, a da ga nije zavolio. A kada čovjek zavoli svoga gospodara, onda će ga obožavati. Onda će se odazivati njegovim naredbama i kloniti se onoga što mu on zabranje. Zbog toga, kaže učenjak El Asbehani, zbog toga je Allah subhanahu wa ta'ala i rekao u 19. majetu sure Muhammed fa'alam ennehu la ilaha illa Allah wastagfir li dhimbik walil mu'minine wal mu'minat i znaj, saznaj, nauči da nema drugog istinskog Boga mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim traži oprosta za sebe, i za vjernike i za vjernice. Dakle, ovdje Allah subhanahu wa ta'ala prvo traži od nas da znamo, da saznamo, da naučimo da nema Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala, da se upoznamo sa Allahom subhanahu wa ta'ala, zatim da činimo dijela, zatim da ga obožavamo, zatim da tražimo oprosta za svoje grije, jel i slično. Kaže dalje učenjak El Asbahani rahimahullahu ta'ala, kada bi neki čovjek htio da se oženi od drugog čovjeka ili htio da svoju kćerku uda za drugog, on, on ili ako želi da stupi u neku trgovinu s njim, onda bi on tražio da se upozna s njim, da ga upozna sa svojim imenom, sa svojim nadimkom, sa imenom oca iz koje porodice dolazi, pitao bi ga o raznim pitanjima i bitnim i manje bitnim pitanjima. Ukoliko želi da uđe u nekakav dunjalučki posao s njim, nastojao bi da ga upozna što je god moguće više pa koliko mi vjernici treba da upoznamo Allaha subhanahu wa ta'ala, koji nam je najbitniji, koji najviše nam čini dobročinstvo, ukazuje nam svoje blagodati. Niko drugi ne može nam ukazati blagodat ako mu to Allah subhanahu wa ta'ala ne dozvoli. I to je njegova blagodat Allaha subhanahu wa ta'ala, a dotični je samo posrednik, samo onaj koji nam dostavlja Allahu subhanahu wa ta'ala blagodat. Kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala prejasno وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ I vi, ama baš ne uživate ni jednu blagodat, a da ona nije od Allaha subhanahu wa ta'ala. Sve što uživamo, to je od Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa koliko bismo trebali ga upoznati? Koliko bismo ga trebali upoznati? i koliko bismo mu trebali biti zahvalni. Allahu subhanahu wa ta'ala, koliko ga trebamo poznavati, njega od koga strahujemo, čije srđbe se pribojavamo i za kojim žudimo, za čijim, čijom nadom, za čijim oprostom, čijom milosti, jeli žudimo i nadamo se. Koliko bismo onda trebali upoznati njega. Zatim, ono što ukazuje na činjenicu da je poznavanje Allahovi subhanahu wa ta'ala lijepih imena, i njegovih uzvišenih svojstava i kako bitno. Naprotiv, najbitnije znanje jeste i činjenica da Kur'an i Kerim govori mnogo Allahu subhanahu wa ta'ala. Da Allahova knjiga govori mnogo Allahu subhanahu wa ta'ala. Spominje Allaha subhanahu wa ta'ala, spominje njegova imena, njegova svojstva, spominje njegova dijela, njegove radnje, dakle Allaha subhanahu wa ta'ala. A pravilo je da ono što se mnogo spominje i ono što ima mnoga imena, Dakle, to je od izuzetne važnosti. Da ono ili onaj koji se mnogo spominje i koji ima brojna imena, to ukazuje na njegovu važnost, na njegovu bitnost. Allahu pripada najuzvišeniji primjer na Dunjaluku, čovjek koji je mnogo što završio, ima kod sebe brojne diplome, ne znam, fakultet, magistrat, doktorat, jeli i išao dalje mnogo što sa svakom tom novom diplomom, sa svakim novim zanimanjem, sa svakim novim jeli, iskustvom čovjek postaje vredniji, bitniji u društvu, društvo ga više cijeni i sl. Allahu pripada najvišeni primjer. Allah subhanahu wa ta'ala ima brojna imena, nema im broja. Mi ne znamo broj imena Allaha subhanahu wa ta'ala. Ima svojstva, uzvišena svojstva koja ne dolikuju nikome. Pa to ukazuje na njegovu bitnost, na njegovu bitnost, na njegovu važnost. Trećina Kur'ani Kerima, trećina Allahove knjige govori o Allahim subhanahu ta'ala lijepim imenima, uzvišenim svojstvima i njegovim dijelima, njegovim radnjama. U tome je i šaret nama. Pogledajte, trećina Kur'ana govori o tome. U tome je i šaret nama, smjernica, savjet, upustvo, da i mi bismo trebali dobar dio svoga vremena da posvjetimo izučavanju Allaha subhanahu wa ta'ala, njegovih lijepih imena i njegovih uzvišenih svojstava. Kaže šeho l-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, u Kur'anu se Allahova svojstva, Allahova imena, Allahova svojstva, njegove radnje spominju više nego što se spominje jelo, piće, uživanja u džennetu, bračni život u džennetu i sl. Više se govori o Allahu subhanahu wa ta'ala nego o džennetu i uživanjima u džennetu. Pa, kao da nam hoće poručiti šehhul islam ibn Taymiye rahimehullahu ta'ala da se ne može doći do dženneta i uživanja u džennetu sve dok se podrobno čovjek ne upozna sa Allahom, njegovim lijepim menima, njegovim svojstvima, njegovim radnjama. Zatim kaže, tako su ajeti koji u sebi sadrže spomen Allahovih imena i njegovih uzvišenih svojstava veće vrijednosti od ajeta koji govore o drugom svijetu ajeti u kojima se spomnio Allahova imena, njegova svojstva, njegove radnje, njegova djela, vredniji su, značajniji od ajeta koji govore o drugom svijetu, tako je najčasniji, najuzvišeniji ajet u Kur'anu, ajetul kursi, Allahu la ilaha illa huval hayyul qayyum. La ta'khudhu sinatun wa la nawm do kraja ovog ajeta 255. ajet sure al-Baqara Allah je Nema Boga, nema istinskog Boga mimo njega, on je živ i vječni, onaj o kome sve opstoji, ne obuzima ga ni drijemežni san do kraja ovog ajeta. Kaže, tako je najuzvišeniji ajet u Kur'ani Kerimu, ajetul Kursi. Zbog čega? Zbog čega je najvrijedniji, najuzvišeniji ajet u Allahovoj knjizi, ajetul Kursi? Zbog čega? Zato što ovaj poduži ajet od početka do kraja, Cijeli ovaj ajet govori samo o Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato je najuzvišeniji. Zato je najvrijedniji. Zato zbog učenja ovog ajta postižu se i za njegovo učenje postižu se brojne blagodati, brojne koristi. U hadisu koga bilježi ima muslim prenosi se od Ubeja ibn Kaba eh, radijallahu talan da je Allaho poslanika alihi salatu osalam ga upitao znaš li koji je ajet iz Allahove knjige koju pamtiš najuzvišeni? Znaš li koji je ajet? iz Allahove knjige koju pamtiš o Ubeje, najuzvišeniji. Ubej ibn Kab je bio jedan od hafiza čuvara Allahove subhanahu wa ta'la knjige. Pa kada ga je upitao koji je to najuzvišeniji ajet u Allahove knjizi koju pamtiš, rekao je Allahu la ilaha illahu al hayu qayyum. Pa mu je Allahov poslanik alaihi salatu islam rekao Allah ti povećao znanje. Dakle, najuzvišeniji ajet jeste ajetul kursi. Zašto? Zato što govori od početka do kraja samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Najuzvišenija sura Najvrijednija sura u Kur'an i Kerimu jeste sura Al-Fatiha. Zbog čega? Zbog toga što dobrim dijelom govori o Allahu subhanahu wa ta'ala. Ponajviše ona u sebi sadrži govor o Allahu subhanahu wa ta'ala, njegovim imenima, njegovim svojstvima, jeli, narošto na ahiretu. Pa e, prenosi se u hadisu Ebu Sa'ida ibn Mu'alle radijallahu ta'ala da je Allahov poslanik alaihi salatu eslam rekao doista nije objavljena sura u Tevratu, niti Inđilu, niti Zeburu, niti Kur'anu slična njoj. Suri Al-Fatiha, ona je sedam ajeta koji se ponavljaju i časni Kur'an koji mi je dat. A, dakle, u suri Al-Fatiha, Alhamdulillahi, Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki, Jaumiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, Ihdina sirata al-mustaqim, sirata al-lazina an'amta alayhim, gajri al-makdubi alayhim, wala dalin. Amin. U ovoj časnoj suri, najuzvišenoj suri, spominju se Allahova brojna lijepa imena i njegova uzvišena svojstva. Sva hvala pripada samo Allahu, Allahu. Allah je jedan jedini istinski Bog do dostan obožavanja. Rabbil alemin, gospodaru svih svjetova. Ar-Rahman, onaj koji je sve milostiv, prema svima je milostiv, Ar-Rahim, onaj koji je milostiv, koji ukazuje svoju milost, Maliki Jeumi Din, vladar sudnjeg dana, on će vladati na sudnjem danu, on će nagrađivati Jeumu Din, je dan nagrade i kazne, on će biti jedini taj koji će nagrađivati i ka kažnjavati. Iyake nabudu, wa iyake nesta'in, samo tebe obožavamo, i samo od tebe pomoći tražimo. Ti si gospodaru jedan jedini dostojan da se obožavaš i mi te obožavamo. Ti si dostan da se obožavaš i ti si jedini taj koji nam može pomoći u tome da samo tebe obožavamo, da nas održiš na tom putu. Ihdina sirat al mustaqim, sačuvaj nas na pravom putu, jedino ti to možeš, gospodaru. Dakle, pogledajte, to su sva Allahova subhanahu wa ta'ala svojstva, uzvišena svojstva na put onih, uputi nas na put onih kojima si ukazao brojne svoje blagodati Kako stoji u suri ni sa pojašnjenja na put vjerovjesnika, iskrenih šehida i dobrih, a predivno su oni društvo. A sačuvaj nas puta onih na koje se rasrdio i koji su zalutali. Dakle, pogledajte, ova sura Al-Fatiha govori o Allahu subhanahu wa ta'ala također u cijelosti. Jeste, govori o drugim pitanjima, ali u svim ovim ajetima prožimaju se i spominju Allaha subhanahu wa ta'ala, jeli, uzvišena svojstva, dijela, radnje i također njegova lijepa, lijepa imena. Također, vjerodostojno se prenosi od Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, da je za suru El Ihlas rekao da je kul huvallahu ahad ravna jednoj trećini Kur'ana. Sura El Ihlas, kul huvallahu ahad, Allahu samed, lem jelid, volem juled, وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ Ravna je trećini Kur'ana. Zašto? Sjećate se, malo prije spomenuli smo da trećina Kur'ana govori o Allahu subhanahu wa ta'ala u potpunosti. Tako ova sura u potpunosti govori samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Sura El-Ikhlas zbog toga se i zove, neki prevode kao iskrena, dok ispravnije je da se prevodi kao čista. El-Ikhlas jeste čista, čista odgovora o nekome i nečemu drugom. Ova sura, El Ihlas, Kul Huvallahu Ahad, govori samo o Allahu Subhanahu Wa Ta'ala, nijekome drugom. Govori samo o Allahu Subhanahu Wa Ta'ala, Kul Huvallahu Ahad. Reci, On, Allah je jedan. Allah, istinski Bog, dostojno obožavanja je jedan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu Samed. Allah je utočište svemu. I Allah je utočište svima lem jelid, volem julet, nije rođen, niti je ikoga rodio. Allah subhanahu wa ta'ala nema drugu, niti ima dijete. Allah subhanahu wa ta'ala jedan jedini. Nije rođen, niti je rodio. Volem jekun lehu kufovan ahad. I ništa, Allahu subhanahu wa ta'ala, ništa nikomu nije sličan. Nikomu nije ravan. Ova sura u cijelosti, od početka do kraja u svim svojim ajetima govori samo Allahu subhanahu wa ta'ala, zato je došlo u ovom vjerodostojnom hadisu da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam rekao da je sura El Ihlas ravna jednoj trećini Kur'ana. Zašto? Zato što i ta trećina Kur'ana govori samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Također bilježe Buharija i Muslim od Aisha radijallahu ta'ala anha da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam jedne prilike poslao izvidnicu skupinu svojih ashaba, drugova, da izvide neprijatelja, neprijateljsku teritoriju i odredio im jednog od ashaba kao vođu. On ih je predvodio u toj izvidnici, ali isto tako i u namazima. Kada bi došlo vrijeme namaza, da se klanja namaz, on bi bio njihov imam. Predvodio bi ih u namazu, pa kad a god u jednom od citata stoji kada god bi završavao učenje na svakom rekatu, dakle na prvom, na drugom rekatu, završio bi učenje iz Kur'ana sa surom El-Ikhlas, Kul huwallahu ahad. U drugom rivajcu stoji da je dakle svoj namaz završio sa učenjem ove sure, Kul huwallahu ahad. Pa je to bilo čudno ashabima, nikada nikoga nisu čuli da uvijek svoje učenje završava sa surom Kul huwallahu ahad. Pa im je to bilo čudno i upitali su Allahov poslanika alaihi salatu o samo tome. A on je rekao, priupitajte njega zbog čega to čini. Zašto to čini? Pa kada su ga upitali zbog čega učenje na svakom rekatu završava sa učenjem sure Kul hu Allahu ahad, pa je rekao ova sura al ihlas, Kul hu Allahu ahad, opisuje moga gospodara, opisuje milostivog. I ja i zbog toga volim što ona opisuje moga gospodara. Pa je rekao Allahov poslanik alaihi salatu wasalam obavijestite i vi njega da Allah subhanahu wa njega voli. Obavijestite ga da i Allah subhanahu wa ta'ala njega voli. U drugom citatu, u drugom rivajetu je došlo da je rekao Allahov poslanik alaihi salatu wasalam njegova ljubav prema suri el ihlas kul huvallahu ahad bila je razlogom i bit će razlogom njegova ulaska u džennet. Subhanallah. Zašto? Zato što ta sura govori samo o Allahu subhanahu wa ta'ala, svom njegova imena, njegova svojstva, njegova, njegova dijela. Dakle, poznavanje Allaha subhanahu wa ta'ala, njegovih imena, njegovih svojstva, njegovih radnji, najbitnije znanje. Zašto? Zato što Allaha lijepa imena, svojstva usko su vezana za Allaha subhanahu wa ta'ala, neodvojiva od njega, zato je poznavanje njegovih imena i svojstava najvrijednije znanje. Zašto je najbitnije za nas da se podučavamo Allahim subhanahu wa ta'ala imenima i svojstvima, da upoznamo svoga gospodara zato što je upoznavanje Allaha subhanahu wa ta'ala, njegovih imena i svojstava jedan od temelja našeg vjerovanja. Kako da obožavamo Allaha subhanahu wa ta'ala ako ga ne znamo? I također, jeli, Kur'an mnogo govori Kur'an mnogo govori o Allahu subhanahu wa ta'ala, isto tako i mi, smo, mi bismo trebali mnogo svoga vremena posvetiti izučavanju Allahu subhanahu wa ta'ala lijepih imena i njegovih svojstava. Allahu subhanahu wa ta'ala molim da nam olakša put do toga da je što je god moguće više opoznamo svoga gospodara kroz njegova imena, njegova svojstva. Molim ga subhanahu wa ta'ala da ove riječi učini bereketnim, beričetnim, blagoslovljenim, da nam olakša da ga što je god moguće više opoznamo i na takav način da što god moguće bolji budemo u svojoj vjeri. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da oprosti meni vama, mojim i vašim roditeljima, doista je Allah subhanahu wa ta'ala kadar da to učini. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallahuma ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسماء نأمل عفوك سبحانا يا خالقنا يا رب لعبيدنا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب